سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تعالى عليه وسلم وقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Sva hvala i zahvala pripada Allahu uzvišenom Tebareke Veteana. Njega slavimo i veličamo, njega uputu i pomoć i zaštitu tražimo i na njega a zaveđat se oslanjam. Neka je salavat i selam na odabrana roba Muhammeda sallallahu alaihi ve sallam njegove časne ashabe, prijatelje, pomagače, ansarije, njegovu časnu, čestitu porodicu i sve one koji slijede na jasnoj uputi sve do dana sudnjeg. A zatim, <clears throat> cijenjeni džemate, Hvala Allah te bareke koji nam je dozvolio i omogućio da se okupimo u Allahovoj kući veličajući Allaha te bareke nasihateći jedni druge podučavajući, podučavajući se propisima ove Allahove vjere i na takav način uspostavljajući din Allaha Tebareke Teala na ovim prostorima na kojima mi živimo kao prkos svim onima koji prkose svome gospodaru uzvišenom Tebareke Teala. I doista je, vraćao pod znacima navoda hrabar onaj ko se usudi u ovome svome jadnom i prolaznom životu da bude prkosnik i da prkosi gospodaru Bareke Vateana. rabar je po znacima navoda. Mi ćemo večeras, s obzirom da je vrijeme poodmaklo, a umor je prisutan na svima nama, vidljivo je tako, nešto malo govoriti, inša Allah, o poglavlju Teube. Islamski učenjaci kad govore o Teubi, pokajanju, kažu da je vađib od svih grijeha koje čovjek počini. Vađib mu je da čini teubu, da se utječe svome gospodaru Tebare Kevatrana, i da traži oprost za svoje grijehe od uzvišenoga Allaha Azzawajal. Pa kaže, ako je grijeh koji je počinio između Allaha i njegova roba, onda teuba ima tri šarta, tri uslova da bi bila primljena. Prvi šart jeste da ostavi maasijet, nepokornost koji je činio, to jeste da ostavi taj grijeh i da ga odmah prekine činiti. Drugi šart jeste da se istinski duboko pokaje od grijeha kojega je počinio. I treći šart da čvrsto odluči da nikad više neće da se vrati na ove grije i na te ili na taj grije. Što se tiče, vraća ovih šartova, kažu islamski učenjaci, ako izostane jedan od njih ili više od jednoga, te ova neće biti primljena. Kad pogledamo danas mnoštvo ljudi koji žive na ovoj zemlji, čućeš kako kaže Tobe Jarabi. Jel da? I nikakve fajde. Sutra opet gori Tobe Jarabi, samo se okrene, on opet u isti onaj grije. Što znači da nije ispunio ovaj prvi šart kad se pokaja Allah uzvišenom da ostavi i da se odmah udalji od tog grijeha, što znači da mu se više nikad ne vraća. Da ga zamrzi, braćo. Poznato nam je u poznatome hadithu Thelathetu men kunne fihi uveđade bihinne halavetel imani kod koga se troje nađe, osjetit će slast imana. Pa je onaj treći šart ili ona treća stvar kod kojeg, koja kad se kod insana nađe, garant je da će osjetiti slast imana, a jakraha, a jaude fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu, Kema jekrehu nar. Da mrzi povratak u kufr, u griješenje, u nepokornost svome stvoritelju, kao što nakon, nakon što ga je izbavio iz tog kufra, Allah te kao što bi mrzio da bude bačen u vatru džehennemsku. Kad insan ovako doživi svoj džahilijet, garant je uspjeha. Takav insan sigurno pri sebi ima iman i osjeća slast imana. Da mrzi onu nepokornost, onaj džer, onaj džahilijet, onaj kufr, i sve ono što je bilo pri njemu prije nego što mu je Allah te i svoje milosti blagodat darovao, pa ga uputio na put istine. Govorili su velikani ovoga ummeta, poput Halid ibn Velida, radijallahu anhu. Ne pominjite mi moj život prije Islama, zato što su mrzili da se sjećaju i kad bi se sjećali tog džahilijeta, sjećali bi ga se onako kako ga je se Umar ibn al-Khattab radijallahu an sjećao, uzimajući i bret i pouku istoga i povećavajući šukr zahvalu Allahu uzvišeno. Pa kad je spominjao kako je on sebi božanstvo od hurmi pravio i obožavao dok ne bi ogladnio. Šta želim ovim reći, braću? Da danas mnoštvo ljudi koji su izašli iz griješenja, koje je Allah Tebare Kevetala uputio, da često pri njima osjetiš u njihovim govorima i njihovim pričama dozu žaljenja za džehlom iz kojeg su izašli. A kako to? tako što se često može čuti kako se govori o džahilijetu, pa to na kraju ispadne upakovano u nekakav lijep kontekst. Pa na kraju ispade žaljenje za onim džahilijetom ili prisjećanje lijepih trenutaka džahilijeta kroz griješenje svakako. Ovo je dokaz, braćo, da takva osoba nije spoznao ove stvari. Pravi iskren Allahov rob mu'min, nakon što se pokaje od grijeha ili grijeha koje je činio, mora da osjeti preze prema njima. Mora da osjeti gorčinu i težinu prema njima. Mora da ih zamrzi do te mjere da se ne vraća čak ni u mislima na njih, a kamoli u svojim djelima. Što se tiče ovoga drugoga šarta, braća, da se pokaje iskrenom teobom od tih grijeha ili od tog grijeha. Allah te bareke wa ta'ala pojašnjava nam i govori o trojici ashaba ridvanullahi alehim eđme'in koji su izostali iz pohoda na Tebuk iza Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i njegovi ashaba ridvanullahi alejhi eđme'in kazivanje ili hadith koji govori o ovome, o Kaab ibn Maliku i ostalo i onoj drugoj dvojci vjerovatno nam je poznat. U sažetom kontekstu haditha došlo je kako sam kao ibn Malik priča radijallahu an kad je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam obznanio da će krenuti na pohod ja sam kaže imao snagu imao sve Poslanik sallallahu alejhi je izašao sa ashabima. A meni je šeitan došao, prišao i ubijedio me, neka te još malo kod kuće. Stićeš ti njih. Tvoja jahalica je izdržljivija, brža, jača. I tako malo pomalo, dok nisam, šta, shvatio da je gotovo. Pogledajmo ovdje, braćo, zamku šeitana prokletog. Čitavo vrijeme, pa čak i ashaba Allahog poslanika, sallallahu alaihi sallam. Pleo mu je mrežu i ubijedio i uspio da ga ubijedi šta? Ima vremena. Polako. Ne žuri, mlaci, klanja ćeš kad ostariš. Jel da Ima, polako. I kad je poslanik sallallahu alaihi ve sellem dovoljno odmakao, toliko dovoljno da ovaj više nije imao šanse da ga stigne, onda ga je šetan pustio iz tog, iz tog stanja. Pa sam, kaže, shvatio odjednom, gotovo je, ne mogu im više stići. Sad ga šetan pušta. Ali ne pušta ga, braćo, u smislu da je ga ostavio. Uspio ga je zavarati, prevarati, da počini grijeh da izostane iz poslanika sallallahu alaihi sallam bez ikakva opravdanja. A vidit ćemo to kasnije kako se manifestovalo. Šta mu onda dolazi? Opet mu dolazi, ne ostavlja ga. E šta ćeš sad? Šta ćeš kad se vrati Muhammed sallallahu alaihi sallam? Kako ćeš izaći pred njega? Zar te neće biti sramota da kažeš, eto, nemam nikakva opravdanja. Pa mu je počeo opet da ulijeva lažnu nadu. Opravdaj se, slaži, nađi opravdanje. Ne mogu ja klanjati, ja sam bolestan. Ne mogu da trpim ovo i ono. Opravdaj ti se, šta te briga? Pa kad se braća poslanik sallallahu alaihi ve sellem iz ovog pohoda, dolazi skupina munafika i traži opravdanje. To jeste, pravda se. Zaklinje se Allahom te bareke wa ta'ala. La vista ta'na Da smo mogli, mi bi s vama sigurno izašli. Juhli kuna anfusehum. Upropaštavajući tako sami sebe. Subhanallah iladim. Ova njihova zakletva lažna i ova njihova izjava upropastila ih. Zašto? Danas smo o tome govorili. Ako misle prevariti Muhammeda sallallahu alaihi sallam, a ni to im ne može poći za ruku. I vjernike, pa čak i ako uspiju da prevare, a ne mogu prevariti gospodara uzvišenog, koji je Samion Alim, onaj koji sve zna, čuje i zna, o svemu je obaviješten, ali oni to ne shvataju, njima je cilj samo dunjalučka korist. I onda šta se dešava? Pravdaju se. La vista ta'na la haređna ma'akum. Juhlikun anfusahum. Wallahu ja'lam innahum bun, A Allah zna da se oni lažovi. To je upropastilo, vraća. A nakon toga dolazi Kab ibn Malik radijallahu anhu. I putem idući ka poslaniku sallallahu alejhi ve sellem šejtan mu baje. Pokušaj se opravdati. I kaže, bio sam na nijetiju. Kad sam došao pred Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, osmijehnuo je se osmijehom ljutita čovjeka. I rekao, sjedi, gdje si ti, šta bi s tebe? A čitavo vrijeme na putu poslanik sallallahu alaihi ve sellem pogleda ga. Vide jahača, on očekuje da je on. Jer kako sam kaže, nikad prije ni posle toga izostao nisam iz Allahova poslanika sallallahu alaihi sellem Ovakav iman i opet šeitan nađe moment slabosti. I onda dolazi i kaže o Allaho poslaniče, ti znaš kako sam ja riječi čovjek. Tako mi Allaha da stojim pred bilo kim mimo tebe. Našao bi mu sigurno opravdanje. I opravdao bi se. Ali znam ako se tebi opravdam, ne mogu se opravdati gospodaru. Pa je Kabib Malik kasnije govorio, da je to najsretniji dan njegova života i dan u kojemu je obznana došla da je Allah te bareke od primio te Jer je ovdje istinu kazao pa makar bila gorka. Makar kasnije, kako ćemo vidjeti, i teške posljedice za njega trpio. Ali šta je, kako brat malo prije govori, šta je to što ću na Dunjaluku pretrpiti malo od ezijeta ili nečega u odnosu na kaznu gospodara uzvišenog, ako je ne dao Allah insan zasluži. Nije ništa. I on je bio svjestan ovoga. To je bio mu'min. I kaže, nikad jači bio nisam. Nikad spremniji bio nisam. Čak sam dvije jahalice imao. Nemam opravdanja. Pa poslanik sad sam kaže što se ovog tiče, istinu je rekao. Pa opet kad je krenuo, idi kaže, idi, dok Allah ne presudi. Pa opet krećući, sreću ga neki ljudi, pa mu govore šta ti je bolan, ti si takav, idi se vrati, idi reci, nađe opravdanje. Pa je pitao ima li još neko sličan njemu, kad su ga obavijestili da ima još ljudi, kaže, prvo šta mi je palo da su to iskreni Allahovi robovi. I odmah mu je došlo gotovo. Nemojte mi džaba govoriti ništa. Nemojte me tjerati, nemojte me tjerati u džahennem svojim savjetima koji nisu iskreni. Iskren savjetnik je, braćo, onaj ko te nasihati Allaha radi, pa makar nasihat gorak bio. Pa makar to nekad i grubo izgledalo. Ali ako te nasihati da te, da, te, da ti ukaže o to ili to što radiš da te vodi ka džehennemu, pa makar to na najgrublji način uradio, on ti je opet iskren savjetnik. Za razliku od onoga koji te nastoji ubijediti, ostavi ti sve, ti si najbolji. Kakav god da si, samo da nisi kako treba. Vidjeli smo neku noć kako reklamiraju, veličaju najgore sorte ljudi i nema smetnje. Do te mjere je jaz u ovome narodu, do te mjere da nema više stida i srama da najgore stvari, najogavnije stvari počeli su da veličaju i da brane javno, hrabro nastupajući. Pa je između ostalog Kabib Malik radijallahu an 50 dana bio izolovan. I ovdje govorimo o onoj teobi koja je šart da bude grije oprošten. Pa kaže Allah te bareke ve taala opisujući to stanje njihovo. Wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahubat. I Allah je oprostio onoj trojici koja su izostali sa Tebuka misleći na ove ashabe. Kad? Hatta iza daqat alejhimul ardu bima rehubet. Tek kad im je zemlja tjesnom postala koliko god ona bila prostrana. daqat alejhimul anfusum. daqat alejhim anfusum. I dok im njihova prsa nisu postala uska i tjesna. Postalo im je tijesno u njihovoj koži, braća. Do te mjere su osjećali težinu grijeha kojeg su počinili. Toliko ih je to pogodilo. Pa je Allah htio da im očisti kroz ovih 50 dana agonije za njih, koja se svakim danom povećavala. Do te mjere da više zemlja, kako kaže Kab ibn Malik, nije mi bila onakvom kakva je bila prije toga. Izmijenilo se sve. E ovo je istinski osjećaj grijeha. Slušao sam jednoga šeha kako govori o mladiću Arapu koji je izašao iz svoje zemlje u Ameriku otišao a mi znamo da Arapi danas teže samo za tim. Većina njih, nažalost, samo da se dogma zapada, zato što on zna gore su mu ruke odriješene, gore je slobodan od robovanja svome gospodaru. Gore može da bude rob svojih strasti kako on hoće. I mnogi od njih samo o to maštaju. I kad se dohmaju tog zapada, imali smo prilike da im gledamo kakvi bivaju. Pa je ovaj mladić izašao i počinio zinaluk. Pa je se iskreno pokajao takvom teobom da je kaže non stop plakao. Non stop nije mira imao. Toliko da nije postao svjestan kad je naučio Allahu knjigu na pamet. I na kraju svega toga, tegobom toga grijeha koji ga je pritisku, Allah je dao i preselio je. Iskrena ta Allah ukazao alamet i znak primljene tobe. Naučio Allahu knjigu na pamet. Nakon toga A znamo, braće, da insan kad pogriješi, da svakako griješenjem i mozak blijedi. Kaže, ne mogu ništa da zapamtim. Učenjaci su govorili, tako mi Allaha, jedna od njih kaže, radi grijeha, evo tri godine nazadujem. Drugi kaže, nije mi Allah dao tri mjeseca na noćni namaz da ustanem radi jednog grija kojeg sam počinio. Oni su znali, braćo, koji su njihovi grijesi uzrok nazadovanja. Danas nisam nije u stanju da to prepozna zbog mnoštva grija koje posjeduje. Jel bio ovaj ili onaj, ne znaš više koji grije je uzrok pa si počeo da toneš pa nema ni noćnog namaza ni tri minuta, pa nema ništa, pa ne mogu ni pola sata da gledam u Allahu knjigu, pa ne mogu ništa, pa sam nemoćan, pa na kraju ne mogu ni da stojim na ovome sunnetu i dinu, na kraju moram i to da ostavim. Pravdajući se nije vakat, nije ovo, ni on, tako mi Allaha. Svako onaj kod ustane od ove, ove vjere, i od sunneta Muhammeda sallallahu alaihi sallam وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهِ Allah im nije nepravdu učinio, وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Naprotiv, oni su je sami sebi učinili. I takav čovjek je sigurno poremetio svoj odnos sa svojim gospodarom, pa ga je on prepustio sebi. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ a za nisi vidio onoga koji je svoju strah za svoga ilaha uzeo? Prepustio ga je Allah tome. Pa je ovaj Kab Malik i ova dvojica, tek kad im je zemlja tijesna postala i njihove, njihove grudi, koža više u kojoj su bili tijesna, وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ I kad su spoznali da nema utočišta od Allaha osim kod Allaha. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ E tek im je tad Allah oprostio da se i dalje kaju. Subhanallah i Pa je ovo šart koji mora da se desi kod čovjeka da bi mu Allah oprostio grijeh ili grijeh počinjeni. I da bi mogao ponovo da krene ka boljem, ka naprijed. I treći je da čvrsto odluči nikad se više ne vraćam tome. Koliko je ljudi koji kaže valaj nisam ovo što sam uradio nije dobro i samo što se okrene još gori od toga. I onda očekuje da mu Allah da basira da mu Allah dadne da on spozna din. Zamislimo, braću kako je stanje bilo ovih ashaba zbog ovoga grijeha. A zamislimo sad stanje ljudi koji u diskotekama hodaju, ojnaju, lunjaju, lumpuju i oni su puni basireta. I oni su ti kojima je Allah dao basiret. Pokušajmo porediti ovo, da li je ovo moguće? Moguće je samo da Allah takvom srce zapečati, braće. Pa ili da ništa ne svata, ili ono što svata sve nakaradno, a on misli da svata. E to je jedino moguće. Kaže u hadithu od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala amdu. Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi sallam je kul, čuo sam Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam da je rekao Wallahi inni la astagfaru Allaha wa atubu ilaihi fil jevmi akthar min sab'ina marrat. Tako mi Allaha ja u danu jednome više od 70 puta donosim istikfar i činim te svome gospodaru. Ovaj hadith je zabilježio imam Buharija, rahmatullahi alej, a u muslimovom sahihu kaže poslanik sallallahu alejhi sallam i više od sto puta to učini Ili sto puta u jednome danu. Pogledajmo, braće. Onaj za kojeg Allah te bareke kaže Inna fatahna leke fethan mubina. Mi smo ti dali jasnu pobjedu. Lijagfire leke, lijagfire leke Allahu ma te kaddama min zembike wa ma te Da bi ti Allah oprostio sve od tvojih grijeha. Ono što će biti ono što je bilo. Ovo je radosna vijest Bušra li nebijina Radosna vijest našem poslaniku, sallallahu alaihi sallam. Allah mu je oprostio sve grijehe koje je počinio i koje će počiniti. Pa kad su ga upitali, pa što toliko Allah poslaniće činiš i stikvar i taubu, a Allah ti sve oprostio. Pa kaže, zar da ne budem abdan šekura? Zar da ne budem rob zahvalan? jer je ibadet zahvala svome gospodaru na blagodatima. A nikako kibr i oholost, kao što to danas pogađa mnoga srca. Allah ga uzdigne nad svijetom, on se uzoholi. I onda upropasti sam sebe. Molimo Allaha te bareke da nas sačuva od toga. U hadithu kod muslima spominje poslanik sallallahu alaihi ve sellem opisujući našega gospodara Tebareke ve ta'ala i njegovu veličinu uzvišenu i njegovu dobrotu prema nama i njegovu milost prema svojim robovima. Čak i širk kad učine. Najteži grije kojeg Allah sigurno nikome neće oprostiti ako za života ne pokaje se od njega. Pa i taj grijeh kad učini, Allah te bareke ve ta'ala, kad se iskreno pokaje ispunivši ove šartove, Allah te bareke ve ta'ala, kako kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, obraduje se njegovoj teubi. Kao insan, poznat nam je hadith, tako? koji kad bi izgubio svoju devu, jahalicu, i svu opremu na njoj u pustinji. I vidio nema ništa, nema je ošla, gotovo, riješio, gotov sam, umirem. I onda u momentu kad izgubi svu nadu, onda ona sama dođe. I sve od njegove opreme na njoj. Približava poslanik sallallahu alaihi ve ljudima kako Allah te bareke ve taala je ali ima i ono da je šedid ili kab, to ne smijemo nikako zaboraviti. Da žestoko kažnjava. <clears throat> Žestoko kažnjava. One koji zasluži. A nikome nije nepravedan. Pa se kaže, obraduje Allah njegovoj tobi više nego ona insan koji u onom momentu kad ugleda tu jahalicu i sve na njoj koja za njih znači život, više se Allah obraduje robu za kojim nema nikakve potrebe. A taj isti rob ne može jedne sekunde bez svoga gospodara maći. Ovaj prst, što mnogi misle da oni rukovode i upravljaju njime, kad Allah ne meje nećeš ga nikad više pomjeriti. Ovo je akida ahlu sunnata vel وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Nećete htjeti ni moći osim ono što Allah hoće. Rabbul Alamin. Rab, gospodar svih svjetova. Svega što je stvoreno, nećeš robe ni prstom uspjeti da pomakneš. Džaba imaš sve funkcije zdrave i vitalne ako tvoj gospodar to neće. Neovisan o tebi. A ti ne možeš udahnuti vazduh bez kojeg ne možeš izdržati jedan minut ako on to neće. I pogledaj opet kako Allah voli povratak njegova roba iz, iz nepokornosti, pa koja god ona bila. Samo da se ispune ovi šartovi. I još Ulema dodaje ukoliko je ovo smo rekli tri ova šarta, ako je grijeh između Allaha, to jeste između roba kojeg je počinio i njegova gospodara prema kojem je bio nepokoran. Ako je masijet ili grijeh između čovjeka i čovjeka učinio je neko nekom nepravdu, ima i onaj šart četvrti pored ova tri, da namjeri štetu ukoliko ga je oštetio, ako ga je ogibetio, neka ulema kaže da traži halal, ali drugi sučenjac prigovorili ovome, pa su kazali ne, bolje je da moli Allaha da mu oprosti i da ga pohvali u istoj onoj mjeri u kojoj ga je pokudio i ogibetio, jer ako ga upozna sa nečim što on nije znao, pa mu dođe i kaže, halal, brate, ja sam tako i tako rekao o tebi, pošti meni halal, možda se ovaj naljuti, možda šeitan ubaci kroz to tru, neki, neku strelicu za bode. nego pohvali svoga brata u istoj mjeri najmanje u kojoj si ga omalovažio ili ogibetio i bit će, inša Allahu ta'ala, dovoljno. Vakat brzo odmiče, subhanallah. Još ću samo spomenuti hadith čovjeka, jel tako vraćam, da uzmemo i tu i bret i pouku. Hadith čovjeka koji je ubio 99 ljudi, jel tako? Pa došao onome Abidu, pogledaj kako je znanje iznad. A Abid nije imao znanje isto ko što nije imao i Džurejić, sahibu Džurejić, nije imao znanje pa je akbere ila salatihi okrenuo se prema njegovu namazu kad, dobrovoljno kad ga je njegova majka zvala pa je onda treći put kad je došla a on se ne odaziva uputila dovu Allahumma la tumithu hatta gospodar moj nemoj ga usmrtiti <clears throat> hatta jera Važhanu mi Nemoj ga usmrtiti sve dok ne ugleda lice prostitutke. Pa je Allah usišao u dobu. Pa je Đurejđ, sahibu Đurejđ, pretrpio ono što je pretrpio, ali je opet bio iskren, pa je završetak lemutakin, bogobojaznima, ali ovdje navodim primjer koliko je ilm iznad da je bio učen, kako kažu neki učenjaci, znao bi da je preče da se odazove majici nego dobrovoljnom namazu, pa ne bi doživio to. Ali opet to je Allahov kader i pouka drugima. I kako rekao smo u onome hadithu onoga čovjeka kad dođe onom abidu pa upita ga imao za njeg oprosta, ubio sam 99 ljudi, kakav ti, kaže, nema za tebe nikakve nade. Pa kaže, kad je tako da te namjerim na stoju, pa kud je neki. Nemam šta izgubiti i ubije i njeg. Poznato nam je. Pa kad je otišao ali mu šta mu kaže? Kako da nema? Ja šta nek da ima? I šta ga onda nasihati nakon toga? Jel mu rekao, idi vrati se kući i okupi one ahbabe oko sebe, pa opet s njima, jok. Nego mu kaže, idi u tu i tu zemlju, tamo žive ljudi bogobojazni sa njima ćeš uspjet, sa mu'minima. kunu ma صَادِقِينَ I budite sa iskrenima. Što ćeš sa fasicima jada nebio kad imaš iskrene Allahove robove? Što ćeš da trpiš ezijet, da sam sebi prouzrokuješ kad imaš priliku da ponosan budeš? Što ćeš tamo gdje te svi preziru i odbacuju? Kad možeš da budeš s onima s kojima ćeš voljen biti? me asadi tim budite sa iskrenima. Toga nasihati. I ovo je, na nasihat svima nama i pouka i poruka. Budimo sa iskrenima. Tražimo mu'mine i društva mu'mina, bogobojazni, da nas posjećaju na Allaha i na onaj svijet, a nikako da nas samo trpaju u džehennem. Vaddu lev tekfurune kema keferu fetekunune seva. Oni samo žele da zanevjerujete nako kako oni ne vjeruju, pa da budete isti. Tako mi Allaha, braćo, sva suština ovoga što smo pričali i o čemu govorimo, ne samo danas, uopšteno, oboje. Neće nevjernici osim da budu nevjernici. I nije samo da im je to dovoljno, nego hoće i od vjernika da naprave nevjernike. Pa kad budu isti u svome kufru, e onda će oni biti s njima zadovoljni. Kad budu milletun vahida, kako Allah kaže i opisuje, jedan milet, nema tu stotinu mileta. Svi nevjernici jedan millet. وَلَنْ تَرَضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ مِلَّتَهُمْ U jednini. Sve dok ne budeš slijedio njihovu vjeru. Čiju vjeru? Nevjernika. Sve je to jedna vjera. Kafir i mu'min. Džennet i džehennem. Nema treće. Ništa. E to oni hoće reći. A mi Allaha te bareke od molimo da nas učvrsti na ovom putu i učini od mu'mina i učini od onih koje će on voljeti i koji će njega voljeti. S kojima će on zadovoljan biti te bareke vatala i s kojim će oni zadovoljni biti. Takulu kaule hada, lakum, فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم بارك الله فيكم براتشو الله وس نغراديو الله وس نغراديو الله وس نغراديو الله وس نغراديو الله وس نغراديو